aste aldi gaitza, bo, ez beste aste bi bepeno gaitzago, eh? E, zen eta guk negi hontan aste bi hoik oro untsa egitutzen anin, untsa xare hoik hartu egitutzu aldioz. Aste bi hontan ordin, bo, elhura baduzu, duzu untsa, eta hego aldeko klientatitzugu, donk, aste bi hontan. Bo, habusik e, horatutzu donostitik, Bilbao, uh, Iruña, gainti hortaik, eh? Ba, jaiko dut raketekin ebilten, eta zumaite eski amini bate bai, eta bon, otaik, eh? Eski de fond antako pistak zabaritutzu, raketanak ebai, eta gehu ahaltutzu bai haitzen uh, luja egiten, eta hola. Zik uste den buhuna eman iten, uh, eh, aste, bo, igantzine zeltu bada basko egunaik isubea, behar, bena bon, uste alien eta nisken egunin, uste den da datekin.